Щоб відокремити Донбас, тому решта сьогодні України. до влади на Донбасі мають прийти патріоти, які звільняють зараз Донбас. Оце наступні судді, прокурори, міліціонери, голови адміністрації, мери міст, а не регіонали і комуняки, які зрадили раз і зрадять ще 10 разів. Наступне запитання. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Слухаємо вас. Доброго дня. А, я хочу обратиться к Олегу. Олег. Так. Ви, пожалуйста, берегите себя. Дякую. Не попадите ни в какие там боевые действия, чтобы вас случайной пуля не убило. Пожалуйста, оставайтесь живым. Я... И сберегите вилы свои. Когда мы вас будем насаживать на эти вилы, чтобы вы громко кричали. Так, как сейчас. Хорошо, хорошо, так и будем робити.